Gale kai rine Gale es eis calceos ergasterion ten ekei kei rinen per ieleike Sunebe de ec tes glosses pelu haima ferestai he de eterpeto hupono usa ti tu sideru a me cri pantelos apebale ten glossan ho logos eiretai prostus en filo nei kiais heautus catablaptontas